Ja sam odabrao da pročitam večeras za malu pomoć e, nekom vesan do kraja za sve slučaje ali ipak koliko bilo će približiti uz Allahovu pomoć nama da se snađemo u ovoj situaciji u kojoj situaciji u situaciji znači da je znači umet ogrezo u širku da su ta guti na sve strane se domogli vlasti i vladaju i tako dalje da jedan dio muslimana dolazi do knjiga Teohida, uči o tome, svaća njihov kuf i tekfiri, dok drugi zastaju ili se ustručavaju od tekfira taguta i onda dolazi između sami muslimana koji su predijeljeni kao muslimani, hoće da budu muslimani, između njih oko toga dolazi do spora, je tako? I različitih stavova u odnosu prema tagutu. Pa kaže, prvo pitanje, kakav je popis onoga ko posumnja u kufu taguta koji nisu muslimani. Znači nikako se ne pripisuju islamu. Dakle, ne sprede za sebe uopšte da su muslimani. Fratar, kakav je propis onoga ko posumnja u kufr takvog taguta. Pa kaže prva vrsta taguta, to su taguti od kafira koji su kafir u osnovi i koji se uopšte ne popisuju islamu. Pa ko ne protekfiri ove tagute ili posumnja u njihov kufr ili se dvomi oko njihovog kufra, on je sam kafir. I ovo je jedan od, jedna od stvari koje izvodi iz vjere. Jedna od onih deset stvari koje je nabrojao šeheh Muhammed i Abdullahar. I treća stvar tamo, šta? Ko sumnja, tako, u kufr, kafir, je tako? I oni kafir, e na to se odnosi ovo pravilo. Znači, na kafir koji se uopšte ne prepisuje islamu na te tablice dobro kaže Alamat Abdullah ibn Abavatin أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك fi kufri. Svi muslimani su se složili da je kafir onaj ko ne tekfiri židove i kršćane. Ili sumnja u njihov kufr. Wa nahnu natajaqanu anna aktharuhum juhad. A mi smo sigurni i ubijeđeni da je većina njih su ne znam židova i kršćan. Kogod zastane ili se dvoumi oko tekfira židova i kršćana i stavio kefir, kako kaže ovdje šeht uh, eh, Abdullah Ezra Vatin, da je to iđma. Kaže da je kod ovih ljudi koji ne tekfiri židove i kršćane jasan i da uopšte ne treba to ovaj dokazivati. To je od od stvari koje se nužno poznaju u islamu. Koje su nužno poznate od vjere islama. Tako. Šta da smo mi u muslimani, da imaju tamo kafir. To svako. Zna. A tako. Da imaju samo drugi koji su kafir. I to je poznato i učenima i naučenima. I ukim i neukim. Tako. I običnom svijetu i onima koji posebno izučavaju E, islamski e, šerijati i šerijatski dokaz osim onome koga Allah subhanahu wa ta'ala zaslijeti njegovo srce i njegov njegovi pa on spomeni sad ovde ajet inna ladine kafaru min ahle kitabi wal mušrikine fi nari jahannama khalidine fiha oni koji ne vjeruju od ahlu kitabi i mušrika u, bit će u, u vatri džehennema vječno a ovdje oni koji ne vidi od, od ehlul kitabi a mi ne ehlul kitabi prvo njih spominje pa onda od mušika je li tako? Alam tara ila alladina nafaku yaquluna li ihwanihim alladina kafaru min ahli alkitab. Zar ne vidiš munafike kako kaže svojoj braći od ehl nevjernici, nevjer, svoje braće nevjernicima od ahli alkitabi. Pa šta kaže, nevjernici od Ehlul Kitabija, znači to je direktan tekst da šta, da su Ehlul Kitabije nevjernici. Ko su Ehlul Kitabije? Židovi krštani, oni koji, koji je knjiga data prije, prije Kurana. Zatim, nekad kefar aladina kao in Allah je sali sa salat. Nevjernici oni koji kažu da je Allah treći od, od trojci. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نبيان koji كوي da je Allah sin مريم i tako dalje. Znači ovo su tekstovi koji direktno upućuju na što da su oni kafiri, onaj koji ne tekfiri posle ovoga šta je on? Kafir. Al kafir po iđmam, kako kaže še Abdullah Ebu Batin. Znači po iđmam muslimana, nema razilaženja kod sebi da i on tebe. Došlo je u fetvi stalne komisije za fetve sljedeći. I ovo je na neki način važno za ovo do što smo govorili je manje više poznata. Ali ovo je nešto što, što sam ja onaj, što me ponukalo kada pa ovo čitam. Kaže, nije dozvoljeno muvešidima nije dozvoljeno muvešidima koji vjeruju da su obožavaoci kaburova kafir njima nije dozvoljeno da tekfire svoju braću muvešide koji zastaju ili se dvome oko njihovog tekfira. tekfiranja Zbog čega? Zato što smatraju da treba protiv njih iznijeti do dokaz. Jel tako? Zato što su zastali, znači zastaju u tekfiru njih, zašto? Zato što imaju šubu. Koju šubu? Da, se, da im se mora prije toga iznijeti do dokaz. Nasuprot oni koji zastaju u tekfiru židova i kršćana komunista i njima sličnih e, njima sličnih kako ovdje kaže onaj ovi ideologi se zovu ideologi sekularista je tako u pogledu njih nema nikakve sumnje da su kjafir i nema nikakve sumnje da je kafir onaj koji ne tekfi ne tekfi jeste opratili ovaj citat znači kaže da ima razlike u onome ko između onoga ko ne tekfiri ko, mu, ko, ne, ko ne tekfiri židova i kršćana ko ne tekfiri nekog ateistu ko ne tekfiri onoga ko je sekularista otvoreni pravi sekularista ima razlike između njega i onoga ko neće da tekfiri nekog ko sebe smatra muslimanom ali čini širk na primjer po, o, poklanja neke ibadete u određenom kabu i tako da kakvi razlike ima zato što ovaj što a, čini širk kaburu ili nešto drugo neko koga ne tekfiri zbog šubhe koji je šubhe smatra da neće da, da, tek, da ga tekfiri dok mu ne iznese dokaz. Kaže, trebam prvo iznijeti dokaz. I zašto neko tekfirati? Je li tako? Šta ćeš ti sad sa Ovdje kaže u ovoj fetvi, nije dozvoljeno da ga ti sad odmah tekfiri zato što on nije to tekfirio ovu kušnju koji obožava kapu. Zato što on ima šubu. Znači, nećeš ga tekfiriti. Dok ovaj drugi koji neće da tekfiri komuniste, neće da tekfiri židove i kršćani. Hoćeš sad nastati, ima i on neku šubu. Ha? Ne, ne, ne. se dvomiti oko njegovog kupca. I to je razlog. Ne znam, jesam li uspio objasniti ovo jasno. Lančani tekfiri. Ha? Lančani yes. Znači, kada je u pitanju onaj koji je inače muahid, je tako? On je muahid. On ne čini širka a neće da protekviri ovoga što čini širk zato što smatra, ima šubhu smatra da mu prvo mora iznijeti do dokaz e ti ne, neće njega tekviriti odmah zato što on ima tu šubhu međutim za židove, za kršćane, za komuniste, za ateiste, za ne znam, tamo sekulariste <coughs> nema, ne smije niko zastati i ne smije se niko dvomit u pogledu njihovog kufra. Kogod to uradi, i on je sam, šta? Usumnio u ovu vjeru. Tako, i on je sam kaže. Dobro. Drugo. Kakav je propis, ovo je bilo prvo, kakav je propis oni koji posumnjaju ili zastanu, znači dvome se oko kufra, taguta koji sebe smatraju muslimani. <clears throat> Kaže, ovi taguti koji sebe smatraju, znači muslimani, a prepisuju se islamu, njihova stvar može biti nekad nejasna, je tako? I nejasna može biti znači za, za mase svijeta. Zbog čega? Zato što oni ispoljavaju mnoge propis islama, tako kao što je namaz, hač, izgradnja mesilja, štampanje Kur'ana, sadatke, jel tako, i tako dalje. A u osnovu ne tagu, jel tako, a ovam s druge strane šta klanja, posti, daje zekijat, pravi mesiđe, organizuje hač, štampa musafir, šta ove činjenice će mnogi ljude šta zbuniti i neće ih tekfiriti. I ovo sad nije isto kao tekfir nekog židova ili kršćanina ili nekog ateiste, komuniste ili nekog sekulariste. Svata? E kaže sad, onaj ko zastane u tekfiru ovoga, može biti znači jed, u jednom od tri stane u jednom od tri stanja. Prvo stanje to su oni koji pomažu tagut i pomažu njihovu vlast i ne obraćaju pažnju na Allahov sud i trude se da pomažu te tagute ugaće Allahova svjetlo i bore se protiv onih koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala kakav je propis ovih? kaže propis ovih je kao propis onih e, sluga oko oko kipova što su bili tabu u tamo njeno propis je isti kakav je njeno propis ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, znači, ne, su kjater kao i sami ti tagut kao što su kjater i oni koji stoje tamo oko onih turveta tumače je jel tako u ime oni dole Evlijaha sa sukopani je tako priče izmišljaju kako je primljena dova onome, kako se izliječio ona tušti znači nevjednici pravi ko ova prva kategorija koja je stala uz te tagute i pomaže i vrani i pomaže i u, e, u gašenju Allahove vjere i tako da drugo stanje, ovo je prvo stanje drugo stanje oni koji ne poznaju njihovo stanje, ne poznaju pravo stanje tih tako, tako. Kao oni koji ne znaju da su ovi taguti, ne znaju uopšte da ovi, šta oni radi. Je tako? I ni uopšte nisu upoznati da su, da je taj i taj, na primjer, zapao u kufr, u širk. I tako da. Međutim, njemu je poznat Allahov propis njemu je poznat Allahov propis kakav je propis ovoga na primjer čovjek ne tekviri ne, nekog taguta ali zašto? zato što i ne zna da je ovaj tagut ne zna da ovaj ne sudi po Allahom zakonu ne zna šta on radi jednostavno nije upoznat sa njegovim stanjem ali zna Allahov propis za onoga šta ko ne sudi po Allahom zakonu šta je za njega kakav je njegov propis tako da šta je sa ovim čovjekom ništa, njegov, njegova akida ispravna, tako? Njegova akida je ispravna. Jer ono, iz, ne, ne, tekfiri ovoga iz prostog razloga što ne poznaje njega, što ga ne poznaje i ne zna njegovo stanje. Primjer zato je kao da neko vjeruje da kogod priziva da poznaje gajeta i taj kjer. Ko što mi svi ovdje vjerujemo, tako, tako ko kaže da poznaje gajet, on je kjar. Međutim, dođe ovdje kod nas neko mesec, sjedi sa nama i klanja sa nama i tvrdi za sebe da zna gajet, ali nikom od nas nije rekao, ne smije to znao. I mi ga na tekfirom kažemo, gdje si brat te vodi, sjedi, ugosti, imamo ga. Šta je sa nama? Ništa mi ne, naša akida ispravna, mi ne znamo za njega da on uopšte to tvrdi. E tako isto ovaj uopšte ne zna da je ovaj tragut, I onda nema nikakvog, nikakve osude sa njegovim strane, se razumije sad. E, to je stanje ovih drugih. Stanje ovih drugih i ovih prvi je ko nego i zemlja. Ovi skroz stali u stavute, ali ovi ne znaju. I ovo se zove prosto znanje, obično ne neznanje. Tako. E, treće stanje. Treće stanje ono je znači nas zanima to su oni koji znaju da se ovi taguti i upoznati sa njihovom stanjem jel tako i znaju da su zapali u stvari koje izvode izvjere međutim ne tekfire ih pored svega toga ne tekfire ih pored svega toga e ovi mogu biti šta dvije kategorije. Znači, znaju da su ovi taguti, jasan im je Allahov propis po pitanju taguta, sve im je to jasno, međutim, opet idne tekfire. Ovi mogu biti dvije kategorije. Prva kategorija, to su oni koji su potlačeni. Potlačeni koji nemaju nikakve zaštite. Ove obzirom na njihovo stanje koje Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznaje Allah subhanahu wa ta'ala može da im šta, prizna njihov ozir, Allah subhanahu wa ta'ala će im priznat njihov ozir jel tako, dokad dok ne nestane to njihovog stanja, jel tako koje stanja da su potlačeni i da nema nikakve zaštite a još prije oni koji su šta primorani ili natjerani. Dokaz zato su ajeti i kaže uzvišeni وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ عَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o fethu Mekke oslobađanju Mekke je tako pa kad su muslimani ušli u Mekku kaže Allah subhanahu wa ta'ala da nije među mušicima, znači u Mekke, ljudi i muhmina i žena muhmina, koje vi ne poznajete i koje možete povrijediti iz neznanja. Kako je ovaj ajet dokaz? Zašto je dokaz? Da je Allah subhanahu wa ta'ala priznao uzr i uzeo, znači uvažio uzr oni koji su bili među mušicima u mene i nazvo im mu'minima i mu'minkama zašto? zato što su bili potla potlače i nisu imali nikakve zaštine mogućnosti da odu odatle da učine i neđu nisu mogli ništa uraditi šta tako? e, Ovaj ajet tako dokazuje. I drugi ajet, illa mustada'afina min ar-rijali wan nisa. Kad govori Allah subhanahu wa ta'ala o onima koji su došli na bedru, pa poginu na bedru sa mušlicima, boreći protiv muslimana, a bili su prihvatili islam. Govori da će, znači Allah subhanahu wa ta'ala šta? Uh, إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ulaika asallahu an ya'fu an osim onih koji su potlačeni od ljudi i žena i djece koji ne, ne mogu nikako znači naći puta nema nikakvog načina da dođu do puta ne znaju puta i ne, i ne znaju vela jeste dune se i ne znaju puta e tima tim će možda Allah oprostiti ovdje možda u Koranu uvijek naći si sigurno znači. Pa. aca znači Allah će njima sigurno oprostiti zašto bili su potlačeni. To je opet dokaz zašto? Da ovi koji ne tekfire guta, a potlačeni su da imaju uzr. Da imaju uzr zbog svoje potlačenosti. Dobro. Kaže Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže kuntu ana wa ummi min al-mustad'afin fil ard bio sam ja i moja majka od tih mustad'afina na zemlju od tih potlačenih koji nisu mogli kazati znači kufr u tagu ta bilježi ga imam Buhari imam Buhari i tako dalje brojni ajete znači koji e, koji govori u taj prilog znači da, da nekad ljudi mogu imati uzad u čemu u izražavanju tog uh, tekfira taguta zatim dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala raj tehadi l-mu'minuna l-kafirina ulijami duni mu'minin wa man yafal dalike fe izlejse min Allah fi šeji illa in tatuku minum tuqa nekada uzimaju mu'mini kafire za svoje zaštnike za ulija mimo mu'mina ako to uradi nema sa Allahom ništa osim da se bojite od njih znači da se bojite od njih kaže Ibn Ketir osim onih znači šta znači to osim da se bojite da se u nekim mjestima ili nekim vremenima boje njihovog zla pa da ih se boji znači svojom vanštinom a ne svojom nutrinom znači da po vanštini ne izražava tekfir u njih da se ne izjašnjava javno tekfir tih guta, da ne izražava svoje neprijateljstvo javno ali mora svoje neprijateljstvo postupiti postojati kod njega. To je značenje ovog ajeta. Zatim kaže ima Buhari od Ebu Darda da je rekao mi se znači e, lijepo susrećemo sa vedrim lice sa ljudima, s nekim ljudima kao što je rekao Ebu Darda a naša srca ih proklinje. Sa nekim ljudima kad se sretnemo šta? sretnemo se lijepo sa njima, a naša srca ih proklinje. To je bojeć njihovog znači zla. Kaže šeheh Suleiman i Bjakullah Illa in tatako minum tofa Pa je, do, znači ovdje ovaj ajet dao ruhsu da znači ima muvalata, znači tog nekakve saradnje i, i e, sa, sa kafirima, odnosno neizražavanje odricanja i tekfira kad se boje njih, je tako? I kad vide da neće, znači, se lio podnositi prema njima osim na taj način. Kad su poraženi i kad ne mogu nikako izraziti svoj neprijateljstvo. Tada je dozvoljeno, znači, vanštinom vanštinom ne izražavati neprijateljstvo, ali to neprijateljstvo mora biti čvrsto u srcu, jel tako, i mržnje. Sve dok ne nestane te opasnosti i te prijeti. Sve dok ne nestane te prijeti. I tako da. Ovo je jedna vrsta, znači. Znaju da su ovi tako, znaju Allahu propis pogledu njih, međutim, ne tekfire i javno, ne izražava i taj tekfir i na prijateljstvo. Zašto? Zato što su potla, potlačne. Druga vrsta. Druga vrsta kaže oni vjeruju da su ovi kafir. Vjeruju da su ovi tagoti kafir. Međutim, ne izražavaju to. Neće to javno da kažu neće to javno da kaže. A imaju mogućnost. Znači imali bi mogućnost, imaju i zaštitu. Jel tako? Imaju plena ili nešto što bi zaštitilo od njih, mogli bi to reći. Šta je sa ovima? Znači znaju da se ovi tako nisu u situaciji da se boje da će ovi ako ih protekvire iz grada imaju neku zaštitu, imaju je tako? imaju nešto je tako? pa ipak neće da je prefekali šta je sa njima? kaže ovi su mu dahinu vadu na utopinu prijudinu oni jedva čekaju da ti popustiš malo pa će i oni popustiti šta su ovi mu dahinu oni koji popuštaju prema kažu učinu i oni ulaze u skupinu grešnika grešnika znači ne kafira nego grešnika prema znači on, koliko su grešni prema onome što im je navjelo na to znači da da uh, se sustignu od izražavanja tog tekfira kaže Suleiman ibn Abdullah ako potvrđuje da su kafiri ali ne može da da sa tim se suoči s njima znači sa tim tekfirom ne može to da im kaže u lici tako kako mi je rekao je tako? on je mu danjen on je onaj koji popušta prema kafirima je tako i on ulazi pod ajet vedu na utudinu fa yudinu oni jedva čekaju tako da priželjkaju da ti popustiš pa će i oni propisi. I on ima propis kao i ostali grešnici. Njegov propis je, ulazi u skupinu ostalih grešnika. Jeste li ovo? Znači, ovdje, znači, nije spomenuto. Nije spomenuto. Znači, ovdje on ne spominje onaj autor, ovaj, Ahmed al-Halidi ne spominje nikakvo drugo mišljenje. Znači, ovo, on samo nabraja ove kategorije. Oni koji ne tekfiri taguta, prvi su oni koji su potlačeni. Ovi drugi, ovi drugi grešnici, znači oni u sebi vjeruju da su ovi kafir, ali neće to da izrazi, da izrazi, je li tako? je podgrupa je, je, ovo je, ne, mi smo jedan dio govorili o onima koji ne tekfire, one osnovne kafire, ili tako? Znači, Nema, o, ne, ovo, ne, ove kafire, znači, rekli smo da su kafire. Kogodi ne tekfiri kafire. Znači, zato što se oni uopšte ne pripisuju islamu, ili tako? Ovo je druga kategorija, oni taguta koji se pripisuju islam. Pa smo rekli oni koji ih pomažu, kafir koji oni. Oni koji ne znaju njihovo stanje ne tekfiri, njihovo stanje islam. Možemo se u tu grupu uvesti, uh, znači, taguti koji su, u, kako oni kažu, u osnovi muslimani. E, to je ta. To je ta grupa. To je ta grupa. Znači, znači taguti koji... Ibrahim, Jes, on se izjašnjava kao musliman i izvršava neke propise islama. To zbu, zbunjuje, je li tako? Mm. E, ti taguti, takvi koji su u osnovi muslimani klanjaju poste i tako dalje, prave mesečite štampa i musa, pa sad sam govorio. E takve tagute ne tekvire tri kategorije. Prvi koji staju uz njih i pomažu i u gašenju, srećavanju, dave i tako dalje, kafire su koji oni. Drugi ne zna njihovo stanje. Nikako, nisu svjesni, ne, nemaju vijesti o njima, ne zna njihovo stanje, pa ih ne tekvire. Šta je sa njima? Njihova kida ispravna, je tako? A znaju propisi šta je sa, sa, sa, sa takvim tagovićima koji tako radi, jel tako? I treći koji znaju propis i znaju za da se tagovići, međutim ne tekfire E ti treći, znači ima i više vrsta. Jedni su potlačeni, imaju ozir. Drugi nemaju ozir. Jel tako? Nisu potlačeni. Ali neće da im ovaj izrazi taj kako se kaže kufr, oni su od E, neće da, da se suoče sa njima, da im ulice to onaj, kako bi rekli, jel tako, onaj, neće da im se suprostavi tim tekfirom, jel tako, U, spadaju pod kategoriju ovih mudahija, jel tako, grešnika, grešnika. I treća, znači, onaj, Ovdje on navodi, znači ovaj citat je naveo iz, iz knjige Euta Kural ima divne mažmaci Teuhid, jedan od onaj skupa uh, ovih pisama i risala od šeha Ljubika Vlubanava i njegovih sinova i unuka. I ovo su, ovo su riječi, sad ovo što je naveo, znači riječi šeha Sulemana ibn Vlubana ali šeha, znači. Dobro, treća kategorija oni koji detektiraju ta gute, koji se pripisuju islamu je koja koji znači zašto su ovi mudahin da se vratimo na ove druge zašto su mudahin zašto su krišnici samo nisu kjafir koji oni zato što oni vjeruju da su oni kjafir ali samo neće da kažu jeste razumeli e, zašto mi je to nam palo zato što ova sad treća kategorija to su oni koji sve ovo znaju, ali opet kažu, jest, ko uradi to kafir je, ali ovi nisu kafir. Kad bi neko drugi to uradio, vi bi kafir, ali ovi nisu kafir, šta? Znači, ne vjeruju ni u srcu da su ovi kafir. A neće ni da im kažu, pogotovo, šta je sa ovima, nema sumnje da je ovo potvrda od njih da su ovo muslima, muslima, jel tako? Da li tako ljudi? Ha? Da li tako ljudi? evo ovo je znači od njih potvrda sad čitam znači onaj da, da je onaj ko se na taj način sustekne od njihovog tekfira znači nije on ni, ni u sebi ne vjeruje da su oni kajatici je li tako? e, takvi su znači da Allah subhanahu wa ta'ala nas od toga kjađer koji oni jer oni su posudili tim na taj način šta njima da su muslimani Usman potvrdili su njim islam jer su se sustignuli od e, tekfira onoga koji je na jasnom kufru. Ne samo da je na kufru, nego je to tako? Vođa u, u kufru. Zašto? Zato što nema nikakve ni šuhe, ni te, vila, nema ništa. Jel tako? Jasno mi je, zna dokaze, zna da je ovaj sve to radi. tako? a opet u samom sebi ne vjeri da je on kjer. Tako. Sada. Dok ova druga kategorija je razlika. Što? Zato što on, on vjeruje u sebi. Čvrsto vjeruje da je ovaj kjer. Samo neće to da izraz. I onda je on grešnik. Mi ne znamo njegov srce. A ne vidimo njegov djel. Tamo. Ti sa žlostani tog kakav je njegov srce. Što ne izražava. Jes. Oni koji čute, znači zbog toga što postoji mogućnost da su znači da ipak u sebi je tako vjeruju da se ovi tragovac mhm. je li tako ali neće to da kažu radi nečega ili tako dalje nekog običnog straha znači koji nije opravdan tako dalje Allah najbolje zna znači da su grešnici najmanja znači najmanje što im će zadesiti da su fasici nepokorne Allahu subhanahu wa ta'ala. Je li tako? A velika je mogućnost da su kafiri, tako. A velika je mogućnost da su kafiri, jesu li sad vrlo? Znači velika je mogućnost da su kafiri, ne izražavaju. Kad ne izražava ti ne znaš šta je sa njim, je li tako? Dobro. <clears throat> to je otprilike ono što sam spomenuo e, za ove kategorije. E sad, imamo još jednu kategoriju oni koji su vidjeli da su ovo tako znaju znači da, da, da ovo što oni rade, da izvodi izvjere i tako dalje. E, oni mrade njih, znači mrade to što oni rade i tako dalje. Međutim, kažu, mi tek firimo mi kažemo, znači, ko to uradi, da je kafir, ali ne tekfirimo pojedinca. Je tako? Dok ne iznesemo dokaz. I dok se ne uspostavi svi šartovi i ne uklone svi sve zapake, je tako? U pogledu pojedinca. I zbog toga se sustegnu od tekfira. Ili se sustegnu od tekfira zbog nekih drugih šubhi, zbog toga što slijedi nekog učenja Kur'ana u koga imaju povjerenje, jel tako? E, za koje imaju lijepo mišljenje, jel tako? Ili imaju neku, znači, drugu šugu u smislu tekvila i tako dalje, ili razumijevaju govor nekih učenjaka tako da, da iz njega izvuku i, i shvate da šta, da takvog ne treba tekvira dok se ne iznese dokaz, ili nešto drugo. Šta je sa ovom kategorijom? Znači, ova kategorija se također ne tekfiri dok im se sve to ne ne razjasni. Imamo, šta imamo ovde? Oni koji su uz tagute, isti su kao i oni. Oni koji ne znaju da su ovo taguti, ne znaju njihovo stanje, njihova akira je čista, je tako? Imaju ovi koji znaju da su ovo taguti, ali šute, ili su potlačeni pa imaju ozr ili ih tekfiri u sebi ali neće da im kažu pa su grešnici ili ih ne tekfiri pa su kafiri koji još koji on. i imaju ovi treći koji ne tekfiri iz raznih ovih nekoliko razloga je tako? imaju šubhe ove murdijske uslovljavaju kažu nije on tagut treba da zanegira imaju neke šube, povode se za nekim učenjacima koji ih nisu protekvirili, koji imaju povjerenje, imaju lijepo mišljenje o tim učenjacima i tako dalje. Znači razne šube i tako dalje, ovakve nećemo odmah početka tekfir. Dok im se sve ovo ne razjasni. Dok im se sve ovo ne razjasni. Tako kaže ovdje šeg Ahmed Al-Khali. Allah najbolje znači. I on ovdje kaže da je to iđma. Da se ne tekfiri ovi ovakvi iđma. Da se ne tekfiri ovakva kategorija ljudi koji ne tekfiri tagute zbog čega? Zbog toga što evo nabrojao sam nekoliko stvari znači što smatra da se ne tekfiri pojedina sve dok mu se ne iznesu dokaz i dok se ne ispune svi šartovi i dok se ne uklone sve prepreke i zbog toga što ima neku drugu šubu, znači zbog toga što je u tome slijedi nekog učenjaka koji ga nije protekfirio, a on ima povjerenja u tog učenjaka. Ili zbog toga što a, e, razni drugi, neki tevil ima i tako dalje, da se ovakve ne tekfire iđman. Tako on kaže ovdje, iđman. Odmah, ne tekfire se odmah. Sve dok im se sa sve ove šubhene ne otklone i dok im se ne iznesu dokaz. I kaže na kraju treba shvatiti da su ta guti vladar i taguti kojima se poko, pokornost znači onima kojima se ljudi pokoravaju i slijede ih je nešto što je zahvatilo sam umet du, već duže vrijeme, znači, zahvatilo sav umet već duže vrijeme. Tako da je na kraju postala ovu pitanje, meseletul hakimije, ovo pitanje hakimije, znači supra, suda i tako dalje, u ovom vremenu postala zbog toga što je čitav umet to zahvatilo i dugo vremena tako traje, da je zbog toga to postala od mesa el hafije. Šta znači ovo mesa el od znači nije od onih pitanja koji su zahirni opšte poznate stvari nego od pitanja koje su manje poznate od manje poznati pitanja iako je od osnova vjeri jer hakimije je od osnove vjeri tako? ali zbog toga što je tako on kaže ovde znači što je bubat sam umet postalo od pitanja manje poznati manje poznatih pitanja. Ovo nam ostane. Dok li umet došao i dospio da su osnove vjere i kod umeta postale znači od pitanja koje su. Allah vam ostane. Hajde, šta? Taj, uglavnom, to je ono što vremenom pa ovde e, isto tako ukoliko se razvije znači razgovor e, obzirom da smo spomenuli znači pitanja koja su od i pitanja koja su Hafije da treba napraviti razlog koji između njih opet onaj u pogledu tekfira onoga ako pogriješ u pitanjima koje su jasna jasna znači i poznata i pitanjima koja su manje jasna i nepoznata da treba praviti razliku ovdje ima znači ako bi, ako bi bilo potrebe ja ne bi dulje sa čitanjem e, isto tako znači govori o zaznakama i šartovima tekfira onih koji su zapali u bidate i, i, i, i strati i tako dalje pa ako e, eh, osjetimo da, da nema neke rasprave, ja bi onda i ovo pročitao. Ako imate neki e, pitanja vezano za ovo što smo pročitali, da pokušamo još jednom to malo ovako sam se je ako a mislim da da, da, da su uglavnom uh, što se tiče samog autora da je on to jasno izrazio Evo to jasno ide. Kako se vaće sa ovim recimo što je sad e, puno tu baš u tom što negiraju sunet? Kako negiraju sunet? Pa recimo, jedan pođer sam im gleda priča protiv, protiv braće, protiv E, jedan je čak rekao kao, mi znamo da je, da je brada sunet, e, ali čistoća je pola zdrava. <laughs> ja. da li se, da li se podržava tako ljude, plaćati... Mm, A to je sad drugo pitanje. jer, jer nekad možemo postaviti pitanje, hoćemo li ih podržavati, šta ćemo sa njima i kad su muslimani, kad ih ne smatramo kjafirima, tako? To se pitanje može postaviti i kad su muslimani, ali tako? Ali ovo što ti sad spomenu, Allah najbolje zna, znači da se tako izrazi o sunnetu i da kaže mi znamo, znači tvrdi je znam, je od sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, ali je to če, suprotno čemu? Četvrte kaže polo zdravlje. znači da je to, da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam šta bio? Da, da, da. Jes, znači na neki način je to već Allah najbolje zna znači nekako direktno ismijavanje sa sunnetom Rasula sallallahu alejhi i izražavanje odbojnosti i mržnje prema sunnetu Rasula sallallahu a sve su to što stvari koji pa najbolje zna. i naravno poslije onda ne treba ništa ovo drugo pitati da, da, da. a to se pita ako on novota reču al musliman čovjek tako pa onda hoćemo ga podržati, nećemo tako. Ali u svakom slučaju mi, i kad su novotari čak, znači, da nema pri njemu stvari koje ga izvodi iz vjeri, da ga smatramo muslimanom, ali novotarom, nećemo ga podržavati, znači. Nećemo ga podržavati, nego ćemo osnivati sobstvene mesečide i džana. Jer je oživljavanje sunneta kad zamri šta? Rađe. Pa tako oživljavanje sunneta kad zamre je vađiv. Kako će, kako taj sunnet oživi? Prakticiranje. Kako ćeš prakticirati u novotarskom džematu i mesidu u kojem onaj koji predvodi taj namaz negira taj sunnet? Da. Hej. pitanja, pa ako vi ne imate onaj, kakav je status onih koji znaju nešto da je novotarijan, ali ćute i dopite nekom drugom da to ne podučava nekog drugog. Znači, zavisi kakva je novotarija, znači. Ako ne izvodi izbjeri, ako je neka novotarija, onda je onaj koji praktikuje tu novotariju, tako griješnik, onaj koji to dopušta i dozvoljava i šuti nasprav toga isto u tolikoj mjeri je i on i on grešnik e, da li takvoj osobi treba dozvoliti dolazak ne znam mislim u mjeseci vjerovatno da li treba dozvoliti dolazak zavisi znači kakva je novotarija i zavisi od toga da li se može nasihati kad uođe spriječiti tako jer ne treba uvijek ići odmah prvo zabraniti da dođe. Dakle, dolazi, ali ispravi šta se može ispraviti, tako. Pa ako ne može i ne ide, onda možda na neki način onaj ali u svakom slučaju nakon reakcije i pokušaja da se poduči ili pozove da ostavi tu novotariju i tako dalje to će na neki način već biti šta i dava da se on ostavi te novotarije a ako neće da se ostavi i hoće da on na njoj ustraju da će ta dava i taj poziv da se ostavi njih biti na njega pritisak da i ne dolazi, je tako? I Allah je mudar, znači ne treba šutit, nego treba upominjati. Pa će se upominuti ko hoće, a ko neće, neće onda više ni dolazi, tako? Allah najbolje zna. <clears throat> da li se može dati sadaka kjafir? Ili treba dati prednost muslimanima? Znači, u svakom slučaju treba dati prednost muslimanima. Je li tako? Ali ako bi slučajno dao sadaku kjafi, ne smije Hmm? Nije tim da bi to bilo neka neka davetski da mislio sam na to. Ne? Pridobijanje srca. Yes. Znači, za pridobijanje srca se čak može dati zekat, je li tako? Yes ako cijeniš neka posebna ličnost, to tako, osoba, cijeniš da bi baš tu onaj bio moment, je tako, onda ne smijete. Zato je Allah subhanahu ta'ala i propisu i volimo alatati kulubom. Jedna od kategorija kojima se daje zekat, oni čija srca treba pridobiti. A to se daje u, trenutkim, u trenutcima kad je islam i muslimani sla, kad su muslimani slavili, tako. Zato Umar radi Allah van ukinu tu kategoriju kad je došao na vlast. Kaže, to je bilo prije sad muslimani osvajaju svijet. Nema za vas više ništa. U slučaju da, da, da ta koja prosvidi, taj koji prosvidi javne polja kupu, odnosno krsti se, sigurno da mu ne treba... Naravno, znači da to su posebne situacije, tako. ali ja mislim da se ne misli na to sada. Mm ta sadaka onoga prosta njega odbije pola marke ili tako 10 feniga 20 feniga mislim da se ne misle ovdje u pitanju na to da li žena može dati sadaku na svoj imetak ovdje se misli na zekijat tako? zekijat na svoj imetak svom mužu može dokaz za to je da je žena Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu. Je li tako? ili je nekog drugog od ashaba. Ali mislim, ovaj, govorim po pošto sam to podavno onaj, pročitao, da je njegova žena išla poslanika sallahu alaihi sallam, odnosno htjela da dadne zakat na neki svoj metak, pa on je govorio, Allah te uputio, ja sam ti najpreći, daj meni. pa ona otpisa pitala Rasula sallallahu alaihi sallam može obrati njemu Pa je ovo dokaz znači da šta žena može, može dati svome može zekijat. Što? Zato što nije dužno da ga izdrža. Da ga izdrža. A muž ženi može da Ne može zato što je dužan da je obskrbi. Obskrblje da je izdrža. Dobro. Kakav je status osobi koja počne klanjati neko vrijeme samo zato što se oni klanjaju, a još nije svjesna šta je šehadet, odnosno šta znači šehadeta tako, neko samo formalno obavlja namaz nakon nekog vremena prestan i to nije. Da li je to murted ili kjafir? Ja ne znam kako se ovo sad zna, je tako? Ali u osnovi, kad gledali, znači, samo svana, neko počeo klanjati i prestao klanjati murted, je tako? Ali ako se neće stanje ovako izbliza, Jes, rodinska veza posebno zna da on nikad to nije ni klanio što vjeruje, nego ajde onako sa ljudima i tako dalje. Smatram da Allah najbolje zna, znači nije nikad nije bio nije nikad nije bio musliman. Iako, iako kod e, fukanje, znači kod u fiku, kod učenjaka, znači ne ulaze u u ovaj nijek nego kad vidi nekoga formalno da je klanju, uzimaju da je muslim. Zašto? Zato što poslije toga ostavi to da je murce. Da je murce. Ovo je najbolje. Dakle, o e, zajedničkim dovanom, jer vas je zajednički ove dove poslije namaza, i kaže da je to osoba tu zna, da je to zabranjena i da nije propisano, zato što je tu nije islamsko pravo i dalje to radi čini onaj u mjeseči da e, poniva ruđe u toj svojim primjerom tako dalje nema sumnje da je ovo fasik tako grišnik jer ova dova zajednička ona nije od širke tako izvedinje ali je grešnik, je tako? Grešnik je zašto? Zato što podržava praktiku i novu cariju, nešto što nije Resul Salah Resul Salah Resul i što na neki način indirektno šta mijenja propise ali ne u oblasti hakimije i tehakuma jer samo bi bio odmah kafir nego u oblasti ibade tako je se ne smatra znači neko dodavanje ili promjena e, samog same osobine neke, nekog ibadeta inače propisana dola u svako vrijeme i poslije namaza i tako dalje, ali nije propisana zajedno. E ovo što je on dodao zajedno, znači, to je na neki način promjena propisa, ali se to smatra samo novotarijom i grijem. Grijem. Šta je gori, ono gori nego neko i ne zna. Ovaj znova, ovaj koji ne zna, ovaj koji ne zna, isto griješnik, jel tako? Ne. Tim što je možda ovaj nasiljenom nego je to to jedno samo u praksi ostalo Allah najbolje zna ostalo možda zato što su ovdje došli ljudi, muslimani puno se svijeta prihvatilo islama vojska je to bila da možda radi podučavanja hajde da mi zajedno naglas pa oni to vide da nauči da tako to ostalo kod nas i to ostale još onda vam kaže uvijek to je naša tradicija, to je naša ovo šest šestotina godina i još posle farza, onda ono su sami još, još muče i zove, on više nije sultan, nema njegovog... Pa znam, to oni uče sultanu samo, a nema ni sultana ni njegovog sultanata, nema ništa, sve propalo, oni jednako uče. Ne ga spasio koji dakle, u koju skupinu možemo ustaviti tad ove aktivite <clears throat> islamske zajednice, znači koji primaju plaću, a njihov vođa je u tom dalazu koje mjesto i dokaze su protiv njega. I javni su dokazi, dakle, u pitanju su javne ispodavanja tog čovjeka koji se predstavlja rejca. U kom smislu te svi koji primaju plaću znaju njegov hak, a šute, kako mi se sad ispoljavamo sa njim. Allah najbolji zna, znači, njegova kategorija je ova druga kategorija što smo ovdje spomenuli. Znači, znaju da je on kjafir i znaju njegov propis, međutim, ne ispoljavaju kufr u njim. Pod uslovom da vjerujem da je on kjafir, nisu oni našli onda zbog toga izvire, nego su fas, grešnici, jel tako? Jeste. To je druga grupa. To je druga grupa, dakle, oni su grešnici. Jer ako je prisiljeno i potlačeno, onda ima uzr. Nisu ni grešnici, nisu ni fasci, ništa, imaju uzr. A ovi nemaju uzra, ali znaju oni u sebi, znači, vjeruju da, da je on kafir, je tako? Ali neće to da ispolje, onda su grešnici, fasci, je tako? Ne može šta ti misliš da postoji danas među nama ovdje u vrsti ta grupa koja je pod nekim pritiskom koja, je, koja strijeti za svojih tenčina ono da je opravljena da, da, da ima uzor ja smatram da Allah najbolje zna znači ovdje još uvijek nema niko uzor u smislu da je potlačen da je nekom strahu da, da se ovdje može slobodno izražavati to kroz ta objašnjenja i tako da je ovo najbolje. Zato smatram one koji znači e, se nališu e, sekularističkog režima ovdje koji se ne odriču sekularizma javno ne upozoravaju svijet na to nikad se odnije ne čuje da oni onaj ne, nisu za to da i tako dalje, da ništa protiv toga ne kažu, da smatram je da su najmanje znači fas, kao ova druga kategorija, znači u, da ima čovjek hajde eto, lijepo mišljenje o njima da tako? koje je lijepo mišljenje? da ipak to oni u srcu se toga odrekli da to odreću se toga i da